Andalusam E sad će nam ovdje doći za Nifas. Iz, a, a, poslije Nifasa, Nifas ima nekoliko rečenica, poslije Nifasa i zajednički propis vezan za Hajzi Nifas. Kaže za Nifas 190, pod brojem 196, La hadde li ekalni nifasi, kaže nema granice za najmanji period nifasa, فأي لحظة قطع فيها دم النفاس اعتبرت آه، طاهرة فتغتسل وتصلي لأنه لا دليل لأقله kaže u آه، koji god periodu koji god trenutku prekine uh, izlazak krvi uh, nifasa uh, žena se smatra čistom treba se znači okupati i može nakon toga da klanja E, E, kaže li hulade lade lila li jer nema dokaza za najmanji period nifasa. Ovo, znači, vi znate šta je nifas, nifas je znači ona krv koja izlazi nakon porođaja i razliku se od hajza, naravno. E sad taj, ona, e, ta krv, ona kad, e, nakon porođaja kad, kad izađe, znači ona može kod nekih žena da izlazi 10 dana, kod nekih 15, kod nekih 20, nekih 30, nekih 40, nekih 60, to sve zavisi od žene do žene. Ovdje govori o najmanjim periodu znači najmanji period nema dokaza da, da, se, da, je, da je došlo u šerijetu da kaže ne može ni faz biti manji od tri dana recimo, pet dana, znači tako nešto nema dokaza. Nego, e, e, nego koliko god da izlazi krv, ono se tretira da je, da je nifaz. E, ovo je nakon porožaja. Ono ima malo komplikovanija mesela po pitanju, možda smo to spominjali u nekim drugim oblastima ili neki drugi pitanja, a to je kada žena pobaci, kada pobaci nakon pobačaja pa izlazi krv, kada se tretira da je to krvni fasa, kada ne tretira, ima tu ovaj, ovaj veliko razilaže među šenjacima. <clears throat> kako žena se tad ponaša i onda i, sa fetusom koji se pobaci kada je, kada mu stehab da mu se klanja dženaza, kada nije <clears throat> kada mu se dahnije duša, znači ima tu mnoštvo mesela vezan za to pitanje, mada ovdje to ne Znači u ovom poglavlju Fukaha kad govori o ovom, ovom pitanju, znači u ovom poglavlju to spominju. Dobro, sljedeće kaže وَمَا أَكْثَرُهُ kaže فَأَرْبَعُونَ يَوْمَ kaže, a najveći period najveći period nifasa je, kaže, 40 dana. Kaže, لِأَنَّ نُفَسَا كَانَ تَجْلِسُ عَلَى ahdi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem 40 yawman. Spominje ovaj ovaj hadis koji, su, koji uglavnom ocjenju vjerodostojni kod većini muhadisa, kaže, jer su žene u stanju nifasa, kaže, čekale, sjedile, doslovno, bukvalno sjedile, odnosno čekale, kaže, u periodu Allahog poslanika sam sada 40 dana, znači nakon što se porodi prođe 40 dana, razumije se iz hadisa, znači 40 dana bi se tretiralo da su unifasu. Što bi prešlo 40 dana, ne bi se tretiralo da su u nifasu. I zanimljivo da je na, ovo, na ovom stavu da, da su sa četiri mezeba, zvanična sa četiri mezeba, unutar mezeba ima razilaženje, odnosno ima drugi stav, poznati drugi stav, znači ima manja skupina učenjaka, a to je da se ne radi po ovom hadisu, e, e, odgovor na ovaj hadis je duga priča s koje strane, e, uglavnom kažu jel da, da je ispravno, a taj stav se između ostali zauzeli šeha Albani, Ibn Ibn da je ibret u krvi ako krv izlazi i više od 40 dana krvni e, nifasa, da se tretira da je u nifasu. Jer kažu nema, nema ovaj, što bi oni rekli, nema logike. Što, što će biti do 40 dana u nifasu, a ista krv izlazi poslije poslije 40 dana kad sad nisu ni fazu. Znaš, e, šta je tu, znači jedine, možemo reći hadis tu precizno po tom pitanju. Ako je hadis vjerodostan, ako se razumije iz njeg. Da li se iz hadusa razumije, znači ko, ako je preko 40 dana da više nije u nifasu, ili se razumije iz hadisa da bi žene uglavnom 40 dana bi najviše bilo periodni faza. Da, da ili opisuje njihovo stanje, da li hadis opisuje stanje žena ili hadisos kaže da je to propis, da mora 40 dana. To je sva stvar tumačenja hadisa. U svak slučaju bliže je ovaj e, drugi stav na, kojem kojem koji kažu da je ibret u krve. Koliko god krv da izlazi, 50 dana, 55, 60 dana, da se tretira fazom jer zašto? Onda su ovi učenjaci četiri mezeba koji su uzeli ovo da je, da je nifa 40 dana, pa krv kaže ako izlazi nakon 40 dana, onda su oni napravili veliku filozofiju kod toga. Što? Pa dobro, je ta krv što izlazi poslije? Šta je tu? Kojim je stanju ako krv izlazi poslije toga? Pa jedni kažu, kaže, to se tretira istihazom. Drugi kažu, tretira se hajzom. Treći kaže, pa dobro, vidimo, pratimo stanje, koja je krv, kako je, kako, krv, ista krv koja je Uglavnom, napravili su malo ne, ovaj, oko toga, odnosno i ne mogu naći neko rješenje. Kako, kako tu krv koja izlazi poslije 40 dana? Kada ona otprilike ista krv koja je bila prije 40 dana. Ovaj, tako da, da, da, su time upali u nešto što ovaj, što se ovaj, ne može nekako ni protumačiti da, je to, da je to prihvatljivo, osim da kažemo da je hadis jasan kodan, da je ovaj hadis vjerosan, da je rečeno riječima da je preneseno riječima Allahov poslanik sa da žena kada je u nifasu, kada prođe 40 dana, ona se više ne tretira u nifasu, da je tim riječima preneseno, ne treba biti dileme filozofiranja oko toga. Međutim, ovdje je opis stanja, da bi žene u stanju nifasa za vrijeme Allahov poslanika sa kaže, e, čekale bi 40 dana. Da li to znači da bi čekale, jer je naredio im poslanik sam pa nakon toga nisu ni fazu. Ili to znači da je većina žena u takvom stanju bilo, da bi otprilike 40 dana, tak, znači sad se e, može tu onaj, može se različito tumačiti. Ako uzmimo jel, da, hadis, da hadis nema, da nema prigovora sa strane seneda, jer većina ga prihvata, većina mu hadisa. Dobro. E, rekli smo da nećemo ulaziti u detalje mesela, da sad ulazimo u detalje, da, da, spominjemo sve stavove učenjaka i dokaze, argumente, jer to nam nije cilj, nam cilj da preletimo ova pitanja, se malo navikavamo na fik, da shvatamo da ima mesela i kako se obrađuju i na koji način. Sljedeće kaže, u teskutu salatu e, nufesa e, kaže i spada obaveza namaza sa ženi koja je u stanju nifasa, nije, nije dužna da da eh, naklanja te namaze lijenaha kanet تمكث ala ala ahdihi الله ine lejleten أربعين je'muruha je ne النبي صلى bi nifas kaže jer bi žena kaže u vrijeme poslanika sam sallam kaže čekala 40 noći i nije joj naređivao vjerovisnih sam znači nije prenešeno da žena koja je u stanju nifasa fasa propustila one namaze koje je propustila da treba naklanjati te namaze i na tome većina učenjaka a pogotovo što je to isti propis vezano za za Andalusan eh. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam